Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Արցախում շարունակվում են հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումները, որոնց շարքից այս հաղորդման համար առանձնացրել ենք Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցու հովանու ներքո գործող Շուշի բարային համույթի ելույթը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հովանավորությամբ։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ պարուսույց Սեդա Պասկալյան Քանթարջյանի խոսքով համույթը երկրորդ անգամ է համերգով հանդես գալիս Արցախում։ Առաջին անգամ 10 տարի առաջ էին հյուրընկալվել Ստեփանակերտում։ Բարախումբը համերգներով շրջագայել է ոչ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այլև աշխարհի բազմաթիվ երկրներում, ամենուր արժանանալով հայ եւ օտար հանդիսատեսի ջերմ ընդունելությանը։ 2013 թվականին Շուշի պարախումն ընտրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից պաշտոնապես ճանաչված միջազգային պարային խորհրդի անդամ։ Խմբի 110 անդամներից Արցախ էին եկել 55-ը, որոնց կազմում եւ երկիչ երկչուհիներ Լոս Անջելեսից ու Նյու Յորքից։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ բարուսույց Սեդա Պասկալյան Քանթարյանի կյանքում բարը բախտորոշ տեր է խաղացել։ 5 տարեկանից բարը նրա անբաժան ուղեկիցն է մինչ այսօր։ 7 տարեկանում նա արդեն ելույթներ էր ունենում Լիբանանի հերոստատեսությամբ։ Պարուսույցի առաջին փորձառությունը 10 տարեկանում եղավ, երբ նա իր դասընկերներին պարարվեստի առաջին դասերն էր տալիս։ 12 տարեկանում նա այնքան էր հմտացել որպես բարուսույց, որ Բեյրութի արվարձաններում սկսեց պարապել հայ բարեգործական ընդհանուր միության ուսանողների հետ։ Արդյունքում խումբը գրավեց առաջին տեղը Փարի մրցույթում։ Ավելի ուշ նույն տարում հաջողությամբ մասնակցեց Լիբանանյան Բաալբեկ փառատոնին։ Շարունակելով իր վերելքը պարարվեստում, նա արժանացավ առաջին մրցանակի, հաղթելով ՀԲԸՄ եւ Թեքեյան մշակութային միության կողմից կազմակերպված Փարի բոլոր մրցույթներում։ Բացի այդ, նա շարունակում է դասավանդել ոչ միայն հայկական, այլև ոչ հայկական դպրոցներում։ 1970 թվականին նրա ղեկավարությամբ Բեսկ ավակ դպրոցը ժողովրդական բարի մրցույթում հաղթող ճանաչվեց Բեյրութի ամերիկյան համասարանի կողմից, արժանանալով առաջին մրցանակի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելուց հետո եւս Սեդան շարունակում է ապրել։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հովանավորած Անդրանիկ Բարի համույթումն ամենակատար էր, միաժամանակ օգնական էր բարի գծով։ Զուգահեռաբար բարի դասեր էր տալիս Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն տարածքի Կիրակնորիա հայկական դպրոցներում։ 1991-ին, երբ նա ձեռք սարկեց վարախմբի ստեղծմանը, որը 1995-ին անվանվեց Շուշի, արդեն բավականին փորձառու եւ հմուտ մասնագետ էր այս ասպարեզում։ Չնայած իր բազմազբաղ առօրյային, նա միշտ էլ ուժ, համբերություն եւ ժամանակ էր գտնում զբաղվելու երիտասարդության հետ, նրան փոխանցելու իր կյանքի մեծագույն սերը, սերը բարի հանդեպ։ Այս անձնվեր գործում նրա կողքին են ամուսինը, Զարեհը եւ որդին, Արան, ում նա մեծապես պարտական է իր հաջողությունների համար։ Մեր խնդրանքով Տիկին Սեդան պատմեց վարախմբի ստեղծման ու անցած ուղու մասին։ Նյու Յորքում եւ Շուշիի Պարախումբ։ Երբ է ստեղծվել եւ ինչու են Շուշի։ Շատ լավ հարցում է ասիկա, երբ որ մի քանի աղջիկներ ինձի մոդեցան, ասին սետա տանտիկ մեզի եթե կարնաս բարմսորվեցնել, ասի եղավ սեպտեմբերին գլա 24 տարի արդեն։ Ես ալսի քանի օքի եք, ասին 4, ասի 4 օքիով ինչ Պարախումբ։ Ուրեմն 4 եղավ 7, 12, 20 եւ այ այսօր դարի 10 աշակերտ ունին եւ ինչի Շուշի։ Երբ արդեն նորը սկսած էինք մենք կազմվել, Ղարաբաղի շարժումը սկսավ։ Սերան Օհանյանը նախարարը, այսօր Վարդորեն գտնամսել, որ Պաշտպանության նախարարն է, Արտուր Ալեքսանյանը, ասոնք վիրավոր զինվորներն էին Շուշին գրաված էին եւ իրենք մեր մոտ փիրեր էին։ Եվ մենք այն ադեմիան 12-15 բարող ունեինք։ Գազམ գերբեցինք բարահանտեսներ։ Լրիվ ծրի էսենք եւ այդ օրը գրցանք մենք հավաքել Բարքև Սրբազանի ներկայությամբ 100000 դոլար մեր բարախումբն էր որ ժողովուրդը 15 22 տարի առաջ so այնպես որ այդ ադեն որոշենք որ ինչ տնենք բարախումբին անունը ասենք Շուշիես զատ ավելի լավ անունը չպիտի ունենանք ունենալ եւ ուրախ եմ ասելու այսօր եւ Շուշի հանդիպեցանք եւ այսօր Ղարաբաղ ենք արդեն գազես բոլորին դարբեր երկիր մի գազենք եւ հբարդ եմ ասելու որ ամենքս միասին ցերկ ցերկի դալով հիմներ ենք գեղեցիկ Ղարաբաղ գաղափարը։ Ինչպես է ծնվել յուրախաղերով Արցախում լինելու գաղափարը։ Գաղափարը եղավ եւ 3 տարի առաջ իմ ընկերուներս որ բարախումբին ամենազորավոր ուժերեն դիգիմը Սոսիս Սեթրակյանը հոս եկած էին եւ իրենց շիկանշան դրված էր այդ օրը։ Երբ Ամերիկա եկավ Սեթասավ գաղաչեմ քեզ մեզ։ Ախս երեխաները նորեն պետք է Երևան եւ Ղարաբաղ տանի։ Անպայման չպիտի հավատաս Ղարաբաղը ինչ եղած է։ Եվ ուրախ եմ ասելու մեր 3 տարվա աշխատանքները կովկովի տնելով վերջին 1 տարին իրարու հետ զորավոր գանքնելով գրցանք այսօրվա երազնից իրականացնել։ Ինչպես տեսնում եմ, անմոռուկի նշանն է ձեր կրծքին եւ պիտի ենթադրել, որ այս համերգն էլ հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի շրջանակներում է։ Ինչ խնդիրներ է դնում պարախումբն իր արջև։ Հարյուրամյակին այսօր համերգ բար մոռացեմ Արաքեվորքյանին Remember երգը որ նոր հնարած էր ինքը Մոսկվայի մեջ բարին վերջավորության բոլոր ժողովուրդը ոտքի ելավ եւ շատ դժվար բար էր ինձ երբ որ պետք է տեսնեք որ դուք ձեր կողմեն ձեր գրությունը գրեք մեր բարի մասին որովհետեւ շատ դժվար էր ինձ երեխաներուն ասեմ որ դուք չարթի մեջն եք հիմա դուք այդ պատկերները պետք է զգաք, որ ձեր սիրելիները կփնտրեք, ձեր ծնողները կփնտրեք, մերած վիճակներում մեջ իրենց։ Պետք է տեսնեք, որ գարենակ ես չպիտի ուզեի բարի մասին խոսիլ, որովհետեւ ամեն հայի մեջ գենետիկ հիշողությամբ կա 1915-ը ապրում է։ Մանավանդ փորձերու ադեն, երբ երեխաները իրենք լալով փորձ կտեին։ Ինչ ասեմ, Բարախումբը քանի անդամներ են գրվում։ 110 անդամներ ունենք այսօր։ Անդամն է։ Շքեղ բարախումբ։ Այո, այո, բայց գրցանք միան 155 փոքին բերել եւ Սեմ Լոս Անջելեսեն երեք երկիչներ բերած ենք Էդերնից եւ Նյու Յորքեն Սուրբ Արտամայր Դաջարի Գիրագորվա Շքեղ երջախումբի լավագույն ասենք երկչույներն երեք հոգի Անտրանիկ Մուրադյանը մեր երաժշտության բաժնի դնորենս եմ, ամենուրդ լավ աշխատելով, Նյու Յորքեն, Լոս Անջելեսեն իրար հետ Skype-ներով փորձեր անելով, այսօր բիդի փաստենք ցեզի որ հերավոր Ամերիկայի մեջ մենք կփորձենք հայ մնալ, պիտի շարունակենք հայ մնալ։ Այս ծրագրով որտեղ եք ելույթներ ունեցել։ Ունեցել ենք Մոնտրեալ, Կանադա, Տորոնտո, Ամերիկայի Փավագան, նահանգներ Լոս Անջելես 3 անգամ, Նյու Յորք, ամեն շրջանները, Disney World-ի մեջ, որ հրաշալի դերմներ մենք հերավեր ունեինք եւ եղած ենք Արժանտինա, Ուրուգվայ, հոնալկացած ենք մոտ 80 հոգիներով, Հորտանան, Դամասկոս, Սուրիա, ուրախ եմ ասելու, որ մենք գրծանք պատերազմը չսկսած մեր երեխաներուն իրենց ծնողներուն ծննդավայրը դանել եւ անդեղը համերգներ ունենալ լիբանան եւ Գացինք Սենտ Պետերսբուրգ, Լենինգրադ, եղանք Մոսկվա, Մոսկվայի համերգեն վերջը եւ Երևան եւ Ղարաբաղ։ Որքան հասկացա միայն հայ հանդիսատեսի համար չեք դուք։ Չէ, մեր հայդակրի մեջ կան ռուսական, արաբական բարեր, բայց այսօր անոնք դուրս ցկած են, բայց բավական ջող հայդակեր Մոսկվայի մեջ որ ռուսական բարը բարեցին Երևանի մեջ որ ռուսական բարը իրենք զարմացան որ ինչ լավ Վերջում կխնդրեի մի քանի խոսք ձեր մասին։ Մասնագիտությամբ բարուսույց եք իսկապես թե ոչ։ Շիրուղական։ Ոչ ոչ, ոչ, ոչ, դժբախտաբար ես հարուստ մեկի չեմ եղած, որ իմ ընտանիքս կարենամ եզի էֆոր դնել, որ կարենամ բարի դպրոց երթալ։ Բացարձակ է, բայց բայց ընտանիքիս մեջ եղած է եղբայրս Սարգիս Պասկալյան, որ Middle East-ի գրնամսել ինքն էր ղեկավարը Լիբանանի, բոլոր հայկական շրջանագի եւ արաբական professional խումբերուն, հայկական բարեգործականի ղեկավարի եղած է, Ամերիկա եկավ ինքն էր միակ կար ու չկար միան սարկիս կար, բայց ինչպես ասի միան իրեն թիդած եմ, ես եմ մեկը չեն նստած ինձի, բար չես օրվեցած, միայն մեկ խնդրանք ունիմ, բոլոր աս հայության, Հարապաղի, Հայաստանի, որ մեր երաշտությունը հայ բայեք, հայկական հոգիով թոլա, ալ շատ դժվար է ինձի համար բոյև է յանան։ Կարանում եք այդ դրսում հայ պահել, հային հայկական երաժշտությամբ։ Կպործենք, մենք կպործենք։ Բարախմբի գործիքային մասի ղեկավարն է Անդրանիկ Մուրադյանը, ով սովորել է Երևանի Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Հետագայում տեխնիկական եւ երաժշտական հմտությունները կատարելագործել է Երկհան Սասուն Պասկևիչյանի, հայ անվանի կոմպոզիտոր Արմեն Մանդակունյանի եւ դասական ու ջազ կոմպոզիտոր Յուրի Ղազարյանի հետ։ Ճանաչված տարբեր երկիշների համար երաժշտական գործիքավորումներ անելուց բացի, Անդրանիկ Մուրադյանը մեծ ավանդ ունի նաև Ալիսիա ֆիլմի երաժշտության մշակման գործում։ Որպես երաժշտական ղեկավար հանդես է եկել հայտնի հայ երգիչների, Հայաստան հիմնադրամի, հայ երգ եւ հայ աստղեր փառատոնի համերգներին։ 2007-ին մասնակցել է Գոհար սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ երգչախմբի համերգային շրջագայություններին իր անի ստուդիայում բազմաթիվ ձայնագրություններ է կատարել, ձայներիզներ եւ տեսարժապավեններ թողարկել։ Լինելով բնիկ Երևանցի, 1977 թվականին նա տեղափոխվել է Լոս Անջելես։ Նրա հրատարակած բազմաթիվ ձայնասկավառակներից երեքը մրցանակների են արժանացել։ Կարավանը 2005-ին, Քաղցրթավջութակը 2006-ին եւ Էթնիկ էսքիզները 2008-ին։ Շուշի պարախմբի հետ նա մասնակցել է բազմաթիվ համերգների Նյու Ջերսի, Մոնրեալ, Տորոնտո, Լոս Անջելես, Ռոդ Այլենդ, Երևան, Չիկագո քաղաքներում, ինչպես նաև Սիրիայում, Լիբանանում, Հորդանանում, Արգենտինայում եւ Ուրուգվայում։ Այսօր հիմնադրումից 24 տարի անց խումբը ցաղկում է ապրում ընդգրկելով 110 պարողների, տարրական, ավագ դպրոցի, քոլեջի ուսանողների եւ երիտասարդ մասնագետների։ Նրանց մեծ մասը ծնվել է Ամերիկայում։ 2011 թվականի հոկտեմբերին խումբը մեծ շոկով տոնեց Հայաստանի եւ Արցախի անկախության հռչակման 20-րդ տարեդարձը, որը համընկավ համույթի հիմնադրման 20-ամյակին։ Հոբելյանները նշանավորվեցին համերգային շրջագայություններով։ Ընդհանրապես համույթի գործունեությունը սերտորեն առնչվում է հայ համայնքի կյանքին, անդրադառնում կարևոր իրադարձություններին ու հիշարժան տարեթվերին։ Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակ, Կանադայի Մոնրեալ քաղաքում ՀԲՄ վերանորոգված կենտրոնի վերաբացում, Թեքյան մշակութային միության 60-ամյակ, Հայոց ցեղասպանության 90-ամյակ եւ այլն։ Show Անդրադառնալով համերգային ծրագրին ասենք, որ այն շատ շքեղ էր եւ կազմած էր խնամքով, ներառելով բարային բեմադրություններ, ասմունք, հայ հոգեվոր եւ դասական երաժշտարվեստի ընտրանի, աշխուղական եւ ժողովրդական երգեր, ինչպես նաեւ ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Հատկանշական է, որ պարային բեմադրությունների համար հիմնականում ընտրվել էին մեր ժամանակների լավագույն երաժիշտ կոմպոզիտորներից Արա Գևորքյանի ստեղծագործությունները, ինչպես Սևմութամպեր, Արտաշատ, Սարդարապատ, Սևան, Արցախ, Հիշիր։ Վերջին բեմադրությունն անմիջապես առնչվում է հայոց ցեղասպանության թեմային հոգեցունց եւ դրամատիզմով լեցուն այս ելույթը համերգի մեղն էր, որի լավատեսական ավարտը խորհրդանշում էր հայ ժողովրդի կենսունակությունը եւ հավատը պայծառ գալիքի հանդեպ։ Բարախմբի հետ համագործակցող երկիչ երկչուհիների կատարման փնչեցին Սայատնովա, Տիգրան Չուխաջյան, Մակար Եկմալյան, Արամ Խաչատրյան, Արամ Մերանգուլյան, Արտեմի Այվազյան, Խաչատուր Ավետիսյան։ Արմեն Հովանիսյանի, Սալբի Մայլյանի, Հասմիկ Մեխանեջյանի, Սոլանժ Մերդինյանի, Ռուբեն Թելունցի եւ Անահիտ Զաքարյանի կատարումներին հանդիսատեսը ջերմության վերարձագանքում։ Մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակում մեկտեղված հանդիսատեսի եւ բեմահարթակում ելույթ ունեցողների սրտերը տրոփում էին նույն հանգով ու շնչով, վերածվելով հայկականություն ու հայրենասիրություն պորտկացող մի յուրատեսակ հրաբխի, որի ոգեղեն արտանետումները հայ մելոսի սքանչելի գոհարների շողարցակումով լուսավորել էին երեկոյան Ստեփանագերտի երկինքը։ Ոգու տոներ հոգու ցնծություն, որ լիուլի պարգևեց Շուշի համույթը բոլոր նրանց, ում բախտ էր վիճակվել այդ երեկով այլելու մեր ազգային երկն ու հայաշունչ մեղեդին։ Համերգի ավարտին հանդիսատեսներն իրենց գոհունակությունն ու երախտագիտությունը հայտնեցին խմբի անդամներին։ Իր հրաշալի ձայնով ունկնդրին գերել էր Սալվի Մայլանը։ Շատ դուր եկավ ձեր երգը, ձեր ձայնը։ Ընդհանրապես հրաշալի երգացանկեր են տրված։ Շնորհակալ եմ ուրեմն ծրագրի հարցով զբաղվել են Անդրանիկ Մուրադյանը եւ Սեդա Քանթարջյանը։ Ես երգչի Սալբի Մայլյանը, որ արդեն 25 տարի բնակվում է Լոս Անջելեսում, Կալիֆոռնիայի Դուք Հայաստանից եք գրել։ Այո, Հայաստանից կրթությունը ստացել եմ Հայաստանի Պետական կոնսերվատորիայում, 25 տարի է ի վեր ապրում եմ Լոս Անջելեսում, ծառայում եմ իմ ժողովրդին եւ շարունակում եմ ստեղծագործել։ Մենք համարվում ենք Շուշիի պարախմբի ընտանիքի անդամ եւ որտեղ որ Շուշին է համերգներով մենք այնտեղ ենք։ Մեզ համար շատ ուրախալի էր գտնվել Ղարաբաղում։ Սա արդեն իմ երրորդ այցն է, որ ես գտնվում եմ այստեղ եւ ես ինձ շատ լավ եմ զգում, ճիշտ իմ մայրենի հողի վրա լինեմ։ Ճիշտ papeles այստեղից ծնունդ առած լինեն կհավատակ, ես ամենայն անկեղծությամբ սա ուղակի հրաշք էր, որ մենք հերոսաբար հաղթեցինք եւ յետ վերցրինք մեզ պատկանող մեր հողերը եւ ես ժողովրդին մաղթում եմ քաջառողջություն, արիություն, միություն, ուրախություն, սեր եւ ամենամենալավ բաները։ իսկ ամենամեծ անակնկալը արժևում էր։ Ես ողջունում եմ Արցախ աշխարհին, խոնարհում եմ նրա ժողովրդի առաջ եւ իմ պարտն եմ համարում մասնակցել յուրաքանչյուր ուրախության այն ամենին, ինչ որ կպահանջվի Արցախի ինձանից ես խոնարհվում եմ եւ փորձում եմ ծառայել նրանց։ Որքան հասկացա դուք եք Հայաստանից եք գնացել։ Այո, իհարկե։ Փաստորեն Հայաստանի երկչական դպրոցն է։ Այստեղ կարելի ասել ներկայացված։ Արմենի դեպքում, Արմենի դեպքում կարելի է ասել, որ սա բնատուր ձայն է Արմենար երկիչ, վաստակավոր արտիստ Ռաֆի Հովանեսյանի որդին է։ Ես լսում եմ իրան ու ինձ թվում է Ռաֆի Հովանեսյանն է երկու։ Հիմա էլ Արցախի հանրային ռադիոյով հնչում է ձեր այրի։ Շնորհակալ եմ։ Հնչում են ու ունեն մեծ լսարան։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր արմատների պատմեք, ինչպես հայտնվեցիք Հայաստանից դուրս։ 90 թվականն էր, երբ որ ես դուրս եկա Երևան քաղաքից, Հայաստանից, մնակվեցի Միացյալ Նահանգներում եւ աշխատանք ծավալեցի Անդրանիկ Մուրադյանի հետ, ձայներիզներ, ձայնագրություններ, համերգներ եւ այլ եւ այլ եւ այլ միշտ ծառայել եմ իմ ժողովրդին եւ ծառայում եմ եւ ուրախ եմ որ հայ եմ եւ པարծենում եմ դրանով, թող յուրաքանչյուր անկյունում գտնվող յուրաքանչյուր հայ լինի երջանիկ եւ բախտավոր։ Երկի հետ կապել է ձեզ ձեր հայրը։ Այո, իհարկե, ոչ միայն իմ հայրը, իմ Հովանեսյան տոհմը բոլորը երկիջ երաժիշտներ են։ Ձայներներ է եղել բոլորը, հա։ Այո։ Ինչի՞ս եք սկսել արվեստի աշխարհում առաջին կայլերը։ Դպրոց թե հայրը։ Չէ, ես ես ավարտել եմ Ռաֆ Հովանեսյանի դպրոցը ոչ մի երաշտական կրթություն չունեմ եւ չեմ էլ ուզում ունենալ։ Եվ չի համար ամենակարևորը ինչն է համար։ Հոգին։ Սերը։ Գասպարյանը մի առիթով ասել է հայերեն երգելու համար ձայն պետք չէ։ Հոգի կա պետք է։ Հոգի ապե, այո։ Շատ ճիշտ է ասել վարպետը։ Շատ ուրախ ենք տեսնել ձեզ Արցախում։ Հուսանք սա վերջին հանդիպումը չլինի եւ դեռ կգամ։ Անպայման կգամ եւ խոնարհում եմ Արցախ աշխարհի ժողովրդի առաջ։ Նրանք հերոս են, նրանք մեր ուժն են, նրանք մեր հպարտությունն են, նրանք մեր երկն են ու երաժշտությունն են։ Շնորհակալություն։ Մեր երկրում, որի նախագահից ամեն անգամ սպասում ենք, որ ընդունի ցեղասպանությունը, եւ ամեն անգամ կարծեք թե հիասթափվում ենք ուզած չուզած պետք է ընդունեն աշխարի բոլոր երկրները, այդ թվում եւ Միացյալ Նահանգները, մենք մեր բողոքի ձայնն ենք բարձրացնում ամեն տարի ապրիլի 24-ին եւ մի օր պետք է դա ընդունվի։ Դրանից փախուստ չկա, որտեղ դա տեղի ունեցել եւ մենք պայքարում ենք ազգովի։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց խմբագիր Մելանե Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։